Listo con el club, vente solo faltas tú Dale recio que me suene, que hoy ya no me falta food Listo con el club, vente solo faltas tú Que no somos osos pandas y fumamos en bambú Ey. Todo lo que ves es un sueño otra vez Andar loco manejando por las calles de LA <laughs> Dime si probé, la derrota no baby Solo disfruto mis triunfos que con esfuerzo Hago sonar mi campana Para llegar bien temprano a rezarlas esa falda Que los tres loquitos a los locos de la cuadra Mira como lo meneas esa chica así que es mala No me digas nada así que ven y probarlo mm. Se diferencia en corto de lo bueno y de lo malo Yo no mato apariencias, no confundan con el diablo Aunque he pecado mucho no se olviden soy humano Vete para acá sonar las botellas. Brindamos por aquello y que empiece aquí la fiesta. Quiero ver todo el mundo moviendo aquí su cabeza. Y si la noche es corta, no hay pedota que amanezca. Resto aquí mi casa, que apaguen los motores. Que en esta noche corta varios pruebas nueva amores una sonrisa aquí y otra sonrisa por ahí. Pero la diversión, mami, que nunca va a parar. Dicen que no puede, mírame por donde ando. Sonando por las calles y volando aquí bien alto. Dicen que soy un loco que nada más está alucinando. Pues miren a están escuchando Sonó por aquí bien y suena mi música Que esta es la primera, vente vamos a disfrutar Me dicen qué pasó y yo contesto guacha Esta es mi voz tranquila, rimando felicidad yao, hey, ja En el club, la fiesta esa <laughs> Y tú lo sabes, ma Porque esto es Quinto, ja en el atómico. Ma, yao. hey, hey Ey. Digo lo que yo quiero si preguntas porque sí. Ah. A mí me vale un huevo si me tiran puro beef. Ey. Eso más que tranquilo, aplicando la de ah. Y si te caga el sonido, no digas que no advertí. No. Eso más que contento, cumplí lo que prometí. Ah. Todavía no ser grande y hacer buena music, sí. Ey. A es que se quedan del principio hasta el fin. Y los que dicen no, pues tráguense toda su shit. No, no, no, Phantom. Phantom.